Bladzijde 29. Ahava Rabba. Ahava Rabba Ahaftanu Ahadonai Eloheinu Chemla Gedula Vetira Chamata Aleinu Ahavinu Malkeinu בעבור אבותינו שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמן, הרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות, ולקיים השם את כה את כה דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם עת, ולא נבוש לעולם בעת, כי בשם קודשך הגדול והנורא והתחנו, נגילה ונשמך, נגילה ונשמך בשועתך.